Spomenut ćemo između ostalih tri, a to su miješanje muškaraca i žena, pušenje, posjedovanje televizije u kućama. Zaista je popravljanje stanja u svojim kućama od velikih stvari, emanet veliki, tako da je obaveza svakom muslimanu i muslimanki da radi po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i ostavlja ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Obavezna muslimanima, obavezna muslimanima da očite svoje kuće od svih loših stvari tako da onaj koji želi Allaho zadovoljstvo i džennet može da se kloni stvari u, u svojoj kući, također da poziva druge u ostavljanju tih stvari. Ulazak strancima u kuću gdje su žene same. Ponajviše se dešava da ulaze familija bližnja, a nisu mahrem domaćinove ženi. I time zasluži Allahu sržbu i kaznu jer se ne drže i propisa iako smo mi svi i robovi i obavezni da ga slušamo. Kaže poslanik sallallahu alejhi wasallam u hadithu koji bilježi Buharija kada nas upozora da, bud, da uđemo među žene, upitao jedan od o poslaniće, šta misliš za brata? Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je smrt. Pa šta misliš, dragi brate, za, za koga drugoga, kada nije dozvoljeno tvom bratu da uđe? Kako neko dani da uđe u tvoj kući i bude sa tvojom ženom? Više stvari se može desiti. Prva, da upropasti svoju, svoj iman ako bi došlo do zinalka. Da se može izvršiti kazna šarijatska na njoj i njemu ako je oženjen. To jeste da se kamenuju rastava, rasta, rastava braka sa svojim čovjekom ili ženom. Ima li jedna dobra stvar od ovih koji smo naveli, upita se, dragi brate. Zbog ovakvih stvari i sličnih, Allah subhanahu wa ta'ala dao je šarijat da čuva kuću kako bi zajednica bila uspješnija. Pa šta kaže sada nakon ovoga dokaza da je zabranjeno ulaziti nepoznatim ženama kojima nisu, nepoznatim ženama kojima nisu mahrem, onima koji kažu svojim ženama ako mi dođe ranije brat, uvedi ga neka sjedne dok ne dođem. Ili da kaže gostima, a nije sa njom niko, a ni sa njima, tim muškarcima, uvedi ih u kuću. A reći ćemo i onima koji kažu da imaju povjerenja u brata. Nemoj da imaš toliko povjerenja jer poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže u hadithu koji bilježi Tirmizi ne osamljuje se čovjek sa ženom osim da je šetan treći. Ovo obuhvaća, drago braćo, hadis bogobojazne i najlošije ljude. Znači, ne pravi se razlika. Izmješanost sjedenja familija kada se posjećuju. Ovo je više proširnije nego prva tačka. Čovjeku je po prirodu potrebno društvo, a to znači da je potrebno da, pos- da se posjećuju. Pa ako se posjećuju, moraju se kloniti harama, to jeste da se klone zajedničkog sjela. Muškarci sa ženama i žene s muškarcima da sjede zajedno. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذَا سَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ U surat Ahzab A ako od njih nešto tražite, tražite to od njih iza zastora. To je čistije za vaša i za njihova srca. Kada nije dozvoljeno da, da pitaš, osim sa zastorom, pa kako onda je dozvoljeno da čovjek sjedi sa nepoznatim ljudima. Ili poznatim, ali nisu mahrem. koja se loša stvari dešavaju na takvim sjelima. Sjede bez marama i izlažu svoje ljepote prema onima koji ne smiju. Gledajući jedni druge, dolage, dolazi do strasti čime uništavaju svoj iman. Dolazi do priča sa osobama sa kojima nije dozvoljno smijeh, nemigivanje, smješkanje jedni drugima, nakon čega po povratku kući počinja svađa. Zašto si ga gledala? Što ti se je smijao? Je li tebi ono namigno? I slične stvari govorit jedni drugima. Nakon čega dolazi do svađa, mržnje i razvoda brakova. Žaloste se nakon što čovjek vidi tuđu ženu, kaže kako je pametna, a žena moja neznalica. Kako je lijepa, a moja žena nije. Ili ona kaže kako je ovaj njen čovjek krupan, lijep, visok, a moj čovjek ne zna ni da se obuče. Kako je ljubazan, a moj čovjek grub i take slične stvari. Čega dovolj do nesretnog života u kući. Dovolj do izgubljenja dugog vremena i pričanja puno. Ostavljanje djece kući samo ostavljanje djece kući same do sabaha nakon čega niko od familja se ne okoristi. Od takvih ružnih sjela svi nose bol u toj kući, pa čak i djeca jer im se ne, daju pa, daje pažnja. Jedna od loših stvari isto pušenje koje se dešavaju u kućama i u našem društvu. Dovoljno nam je jedan dokaz za pametne koji imaju razum. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثِ I ču, učinio vam je loša djela, znači dozvolim i zabranio vam je loša. Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu podijelio je jelo i piće na dvije stvari, znači dobre i loše. Pa ko će danas reći to da je pušenje lijepo? Još postoje stvari nedozvoljene koje se rade po kućama, tako da neka stvari vidimo, tako da neka svaki vidi svoje, svoju kuću i neka otkloni te stvari. Ohada wa sallallahu alaihi wa sallam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Jedna od velikih današnjice loših stvari koje se dešavaju u našim kućama jeste prisutnost televize i satelitske antene. Malo danas ljudi koji upotrebljavaju ovo u hajr i isto tako da mogu spriječiti djecu svoju da ne gledaju filmove, serije, crtane koje vode u razvat. Šta sve televizor podučava, prikazuje, poziva i tako dalje. Prvo stvar, prikazuje znakove nevjernika, kao križeve i ostale. I podučavaju našu djecu tome. Iskrivljuju vjeru njihovu. Znači, iskrivljenu, pokazuju iskrivljenu vjeru njihovu. Prikazuju loše, bezobrazne filmove, scene i crtane, koje utiču na djecu i odrasle, pa počnu da ih vole i imitiraju, slijede. Podučavaju se sihru, s čime ih odvodi od Allahove vjere, gubljenje dragocjenog vremena, prikazuju da nam nevjernici žele dobro, što je suprotno Allahovim ajetima. Kao što kaže Osman Tala, neće samo ni židovi ni kršćani biti zadovoljni dok ne bude slijedili šta? Njihovu vjeru. Znači, kad Allah nešto kaže, to je tako. Divljenje kafirima i sebe ponizuje da nije ni za, ni za šta sposoban. Otklanja se mržnja prema nevjernicima, nakon čega počinje slijedjenje u svemu. Poziva u ubistva mržnju kroz filmove. Poziva u krađu i podučavanju kako da kradeš. Poziva u laž i podučavanju te kako da lažeš. Umjesto da budeš primjer, umjesto da mu bude primjer poslanik sallallahu alaihi wasallam, ashabi, šehovi, učenici, Postaje mu primjer pjevač, pljesač, igrač, nogometaš, košarkaš i tako dalje. Gubljenje vremena za svoju porucu, priču sa njima i podučavanje Allahoj vjeri. Kidaj se rodminske veze, jer nemaš vremena da odvojiš od, od televizora kako bi ih posjetio. Isto ako ti dođu ne možeš sa njima pričati jer je neki film tako da ne razgovara uopšte ili skroz malo. Ulijenjujete tako da nisi sposoban ni za šta osim za ono što moraš. Ljubomora se pojavljuje kod nekih što ovaj gleda druge žene na televizu ili obratno. A kod nekih nestaje ljubomora tako da živi sa čovjekom ili ženom samo što mora da živi. Buđenje strasti kod ljudi pozivanje u otkrivanje žena i svakakve nešerijatske nošnje, pozivanje na koji način da se čovjek približi ženi i počini zinalog sa njom. Bezobrazni filmovi golotinja, da čovjek osjeća strast prema majci, takve serije postoje čuo sam. Podučavanju pjesmi i plesu, tako da Allaha zaboravljaju. Pretjerano smijanje što ga dovodi da mu umrtvi srce i ne osjeća slast i badeta. Propuštanje sabah namaza u džematu ili izlaskom iz njegovog vremena. Ostavljanje namaza u njegovo vrijeme, pogotovo u mesjidima. Ostavlja se učenje Kur'ana. Skraćivanje nagrade za post ili skroz zbog gledanja u haram stvari – negiranje šerijatskih propisa pa kao pokrivanje, prikazuju kako su muslimani loši, a nevjernici nisu i da su zulumčari muslimani. Čine da je zulumčar pošten, kao što kažu da su nevjernici ugroženi i ubijeni od strane muslimana, a ne kažu stvarnu situaciju vodi televizor muslimana da se boje kafira, a ne Allaha subhanahu wa ta'ala. Oči oboljevaju, a bit će pitan za njih na sunjeme danu. Povećava se tlak kod nekih strašnih scena. Plašenje ljudi i djece strašnim filmovima. Troši se novac za koje ćeš biti pitanja sunjem danu, kupuju se televizori, satelitske, popravci njihovi, mjesečne rate i ostale stvari. Ima i ostalih loših dijela koje se ne mogu zabilježiti osim velikim trudom od te televizije koja štedi za familiju i zajednicu. Zato nek se svako upita ove stvari, neka vidi kod sebe, one koji ima televizor, da li je ovo nešto šteti, pa će vidjeti da naći u većinom šteti na njega. I molim Allah da nas sačuva takvih stvari, i da nam popravi naše kuće, jer ako se naše kuće poprave, popravit će se zajednica, a kad se bude popravljena zajednica, možemo očekivati hajr na dunjalku i na ahiretu. Ohada wa sallallahu alaihi wa sallam. الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه وتكرم كل من هانك عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه لدول الموت وبنول الخراب فكلكم يصير كما خلقنا من تراب الدنيا لمن هي في يدي عذابا كلما كثرت لدي تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت علي إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه ألا وأراك تبذل يا زماني لي الدنيا وتسرع باستلامي وإنك يا زمان لذو صروف وإنك يا زمان كثرت لديه تهين المكرمين لها بصبر وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج عذري هناك وما جوابي فإما أن أخلد في نعيم وإما أن أخلد في عذابي الدنيا لمن هي في يدي عذابا كلما كثرت لدي تهين المكرمين لها هانت علي استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه أرى الدنيا أرى الدنيا لمن هي في يديه